joan den astean eh, gure hausapesak jakin arazi dauku. Gukan zuela, eh, Bayonako Pixe, enpresaren direktore principala. Eta nola erantzion, eh, usten zuen bere gisa urkoiko proiektua giberat egiten zuela. Eta bi haramunean idatzi dio gauza bera, zehurtatzeko, nola zentzuen zuen ukoiko proiektua gibererat. Promotorea pixe ezean, eta proiektuan bazituen lehen biziko partean berean berroita lau bizitei,